aho ni mu gihe boba bahawe ikibanza mu miryango boroherejwe mu kibano mu mibereho yabo eka mbere no mu ntwaro kuko barashoboye UPHP burya butare bw'ikabarore twabufata amahera yavuyemo yose tukayegeranya uburundi bwose bakuvuga ko ari ubworo twese bakuvuga ko twabuze igitoro twavuga ko twabuze umuti twavuga ko twabuze ibarabara umukuru w'igihugu yari mu ntara ya kayanza ku munsi w'ejo akaba yavuga ko ubutare bwashowe ariko atacyavuyemo kiboneka itunga ry'igihugu rero ngo ryarahatikiriye ibikorwa byo gutanguza ihayanishwa gurishwa ngo herekanwe ibyo oberi ikora byaratangujwe ku munsi w'ejo ya yajeje ikigega cya leta akaba yamenyesheje ko ari n'akaryo kuko abafisi ibyo bahingura mu burundi babyerekana na kori ritozwa n'ico kigo gitororokanya amakori n'amatagisi riboneke lise rumonge yararonkejwe imatera zirenga ijana kuri uwa gatandatu akaba ari ingabire yatanzwe na bamwe mu mvukira n'abahize ubu ngo abanyeshuri bagiye kuryama batekanye kubera ko bakize uduce duce tw'imatera bahora bifashisha murabyumva mu idonido ry'ano makuru bakarushiriza gutungira ku bandi banyagihugu ku bwa Evariste ndayishimiye ngo amafaranga yavuye muri ubwo butare yari kuba yakoreshejwe mu kubaka inyubako rusange zitandukanye abandi umukuru w'igihugu agabisha banyagihugu bakoze urudandazwa rutemewe n'amategeko rwa bimwe mu bitegwa mbumbarugo bica bituma igiciro cyabyo kiduga akaba yabishikirije mu ntara ya Kayanza aho hari haramutse hinjirwa gucese inyubako y'igorofa y'ibiro by'intara kuri wa gatandatu ko mbona ibinogo ntabona amahera mwayashize nsigurira bijya binogo biri kabarore eh? bujya butare bwavuye umunsi umwe nzobahamagara mwese munsigurire iragiye amahera ugafata ukimba ubutare ugaca ubushyira abanyamahanga ngo nimwibereho mwebwe umuntu atikize itunga ry'igihugu ubu tuzora turamubaza namwe nimusigurire bujya butare bw'ikabarore twabufata amahera yavuyemo yose tukayegeranya uburundi bwose kuvuga ko ari ubworo twese kuvuga ko twabuze igitoro twavuga ko twabuze umuti twavuga ko twabuze ibarabara bujya butare bw'ikabarore kabarore bwari kubaka ibarabara riva ibujumbura gushyika ikabarore mugabo yagiye hayo mahera ubujuju bwacu mu minsi iheze si mufashe ibiharage byanyu byose mujyanye mushyiriye abanyamahanga ngo birire mufashe ibigori mushyiriye abanyamahanga ngo birire none muri ko mukanura amaso ngo turashonje sinaguma nko induru ntinyabuna iyo foronde fata fata none ubu muri ko bavuga biraziyunze nanjye ndababwira genda mubigure hamwe mwabishora mukarerekera abaforondere bakabirereka bikagenda turore ngo ntabarigwe bwirwa n'amaso Mugabe ingorane uri umubyeyi umwana ashonje ucurira ngo wankabangwe ntiwankazana ndani mugabo aha ni imana yashatse kubereka ubujuju bwanyu kubwira ntimuze musubire kuba mu bujuju biramaramaje bikaba biri mu rukurikirane rwo kumenyekanisha ibikorwa birangurwa n'ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi obere byaraye bishyikirijwe n'umushyikiranganje w'ikigega cya leta mu gihe yari karatanga uzihanishwa agurishwa ry'ibidandazwa bihingurirwa mu burundi odasi niyo nzima yamenyesheje ko iryo yahayanishwa agurishwa ryafashije mu gutahuza abantu benshi akamaro ko gutanga amakori n'amatagisi tagisi murumva ko ikivugo cy'uno mwaka eh, robert yafashe ari tange amakori neza amakori n'amatagisi dushyigikire iterambere ry'igihugu hama rero ivyo bikorwa byo kumenyekanisha obel n'ivyo ikora bica bijyana n'ivyo guha akaryo abahingura ibidandazwa mu burundi bigaca akaryo ko kumenyekanisha ibyo bahingura mu burundi kugira ngo ibyo bintu bahingurira mu burundi abarundi bashobore kubimenya bashobore no kubigura kuko hamwe abakorera mu burundi batoba baronse ibyo bahingura ngo babidandaze neza byakurinjiriza ngo ribone bake rero ikitanga akaryo bagaheza bakamenyekanisha ibyo bintu bakora bayimbura bahingura mu Burundi kugira ngo bimenyekane bishobore kugugwa n'abari mu Burundi haba bayiguze najya ko heze riboneke kandi rero ibyo bikorwa hano baheza bakabaha akaryo ataco batanze kuko ahandi musanzu yo habaye kumenyekanisha ibintu nk'ibi usanga bisabwa yuko aba batanga amafaranga kugira ngo baje mu bikorwa rero ubera bitunganya byose kabiriha igashiraho n'ibi byukunezereza abantu by'umuziki kugira ngo abantu bashobore kuza bamenye ibyo bihingurwa bikorerwa mu burundi akarusho kariho kubera yuko oberi itanguye yagiye ikura batanguye badatahura neza ibijyanye no gutanga amakori mugabo rero ibi bikorwa rero byo kumenyekanisha ibi bikorwa byo gutanga ikori no gutoza ikori abantu bagiye bitahura uko imyaka yagiye akurikirana imigambi mishasha kuko ari izotuma bashika ku iterambere rirama mu buzima bwabo bwa minsi yose na nakamo batewe n'umushikiranganje wo kumenyesha amakuru igihe yari karasozera ku munsi wa kane ibikorwa by'indwi yahariwe kwitunganiriza imigambi Leokadi na Chaisa bavuga ko ugwaruka urwaruka Burundi ruriko ruratera intambwe mu kwitunganiriza imigambi kuko no mwaka ngo hahiganwe imigambi y'urwaruka irenga igihumbi n'amajana atanu aho mirongo ibiri muri yo ya mbere ariyo yaronse ubushimwe Leokadi ndacayisaba kuri mikoro ya mugenzi wacu Jean Marie Vianney Ngendakumana nk'uko mubizi icyo gikorwa cyaba cyatunganijwe mwaka ku mwaka n'uyu mwaka rero tukaba twaragitunganije ah, urwaruka Burundi rwarashoboye guhiganwa ku migambi yabo bari bashize imbere aho wiyandikishije urwaruka mu gihugu cyose rurenga igihumbi n'amajana atanu hakaba rero hashoboye gutorwa urwaruka rugera ku mirongo ibiri bose bakaba baronkejwe icyo novuga agashimwe kagiye kubafasha mu migambi yabo kubasahiriza kunganira twebwe twabibonye neza cyane turabona yuko urwaruka rw'uburundi niko batera iyindi ntambwe mu kwitunganiriza imigambi ni akahe kamumuti urwaruka kugira ngo urusheho kwitunganiriza ubuhinga bushasha akamu twotera urwaruka kugira abashoboye kwitunganiriza ubuhinga bushasha ni uko boreka kurera amaboko na abana bacu ni abana bazi ubwenge ubuhinga bwa none bwaraje ntibagerageze barondere bagire ubushakashatsi barabe mu bindi bihugu abajene cyangwa abandi bantu ibyo bashoboye ko imigambi yabo babo bashoboye kwitunganiriza hanyuma nabo bagira ubushakashatsi nabo bitunganiriza imigambi yabo kuko nk'uko nyine icubahiro umukuru w'igihugu cyacu adasiba kubivuga ati umunwa wose ubonka icyo ufungura umufuka ubonka amafaranga kwicara nta kamaro bifise ariko iyo ugize ubushakashatsi iyo ugiye hamwe n'abandi urashobora kuronka umugambi kandi ugashobora guteza imbere uwo ari wo wose amamatera arenga igihumbi nako arenga ijana azokoreshwa mu buraro bw'abanyeshuri niyo ngabire buramatari w'intara ya rumonge yashikirije rise rumonge kuri uyu wa gatandatu ni ingabire yegeranijwe na bamwe mu mvukira z'iyo ntara bamwe mu bize kuri iryo shure n'abumvise bofasha mu gutorera inyishu ubukene bw'imatera bwavuzwe kuri iryo shure kuva umwaka w'ishure turimo utanguye bamwe mu baronkejwe iyo ngabire bagize icyo bashikiriza barashima ko abanyeshuri bagiye noneho gusubira gutora agatiro n'inkuru tubaza jean Pierre misago twabona turarahumba yatera bumwe bw'ubuhimba wateranye agahimba kugira aronke ukuntu aryama umwigeme yiga muri lise rumonge anegerewe nuko aruhutse guterateranya uduhimba twimatera kugira ngo aronke uko aryama naho nyine ntaronka itiro njyewe bwa mbere niyumva neza kandi ndaryohewe cyane kuba biyumviye kuba wadufashisha imatera ubwa mbere twahora turara ku matera bumwe bw'ubuhimba wateranya agahimba kugira ngo ukuntu aryama abandi ugasanga afite agakubi ugasanga no kuryama ntaryamye ngo aronke itiro nicyo kimwe n'uyu mugenzi we kubera ubu bimviye bakadufashisha imatera babona ko ubu bizogenda neza umuntu azoryama asinzire atangorane n'imwe urara neza ukarota neza hanyuma ukiga neza wumva ubizogenda neza mu ishuri nta tiro nta kubabara mu mbavu ubu kugenda neza cyane inosanse biyumva arongoye iryo shure arashima iyo ngabire y'imatera asaba ko n'abandi bafatira akarorero ngaho babandanya gushyigikira iryo shure rifise abanyeshuri barenga amajana ane na mirongo itatu mu buraro bari bafise imatera ijana zari zikimeze nk'izifashe buke buke ariko iyo shure ngo yoshigikirwa no mu mamashini nyabwonko yo kwigishiriza ko ubuhinga bwa none kuko cumi na zitanu zihari avuga ko ari nke ku ishure ifise bose na bose abanyeshure barenga amajana munani n'igisata cigisha iby'ibiharuro mfatiro mu gutunganya imigambi ibitabo n'ibikoresho byo muri laboratware birakenye ndetse akaba ari ngombwa ko n'iryo shure rironka uruzitiro kugira ngo abanyeshure bige batekaniwe n'aha nyene umuyobozi waryo agasaba ubufasha ikindi novuga naho nyene zikaba zifite agaciro ka miliyoni munani n'ibihumbi amajana atanu na mirongo itanu mu mafaranga y'amarundi yegeranijwe na bamwe mu mbukira z'intara ya rumonge bamwe mu bize kuri iryo shure ndetse n'abumvise icyo kibazo muramatari w'intara ya rumonge akaba yasabye ko zifasha kuduza umwimbu komine rumonge nayo ikaba yemeye gutanga vuba imatera mirongo itandatu nk'uko byashyikirijwe na musitanteri w'iyo komine